kembang barang miring kagok kanon kae aduh romo utawa aduh yana oh ya aduh nana aduh yana aduh nana aduh nana nana beras nana beras kuwi to nana iki nek cara megelan ngulon ora ana ngono to pengarane ora ana ki nono ki Dadi nek nono beras ora ana beras gak sesuk sing diliwet apa ngono. Wandamu kaya ngono. Ado ramo tak nembango, ngocal meng La la la. Ojo meng maton wae to. Ora jalmeng calmo, jarweng calmo. Wilingganing tembung jarwo. Lho, jarweng kuwi jarwo. Yuk jalma dadi jarwaning jalma ngono. Piye materuse? Jarweng jalma jalma kang kuncatan jiwa. Wong mati wong kepileng Wong prawira mati ngurung kepi negara. Oh. Jal jalmeng jarweng jarweng calmo calmo kang kuncatan jiwa wapawira mati ngrung kepineng Padamu, pandamu ya ngono wong prawira kok wapawira oh iya ya dak sengene kang prawira pitok ayo dibacut kene nembang sing apik bapak pocong cangkemmu marep menduwur sapamu ing sendang pencok amu lambung kering prateng wisma si pocong muta kuwayan Mandek sik. Kuwi gendhing apa kok teng kruwil kok ngono kuwi? Lah ra ngerti to. Iki gendhing cara kuna. Loro-loro. Loro-loro. Heeh. Prateng wisma si pocong mutah kuwa. Teng nang ning nang ning nang Wong loro gandeng mlaku bareng wong loro loro. loro. loro mlaku cecer yo wong loro loro loro loro mlebu toko tuku teko teko teko teko wela pirodo penak mlaku bareng gandeng wong loro loro loro loro mlebu teko tuku toko bali ana wong mlebu teko iso tekone sepira Tapi ana parikane menek ora ditembangi pocong dibuka ning dadak bangsa iwak-iwakan ya kena. Piye? Upama iwak kotes kena jala prawan kenes ditubruk joko joko joko joko lho mlaku jejer ya wong loro elo elo elo, elo. mlebu toko tuku teko teko teko teko dilalah putuse nalona ya padamu ya rono kuming maton selaya kowe iki eh, iwak kutes kena jolo heeh upamaku njaluk iwak lele piye iwak lele tak pintos rayake sing Wajiban ya Bu Waranggana. Iya, niki lho kiyane nyuwun iwak lele genena tuwa-tuwa kok karo lele senenge ora jamak. Iwak lele lengkek lengkek. kowe ora golek mah iwak lele mati lenggek-lenggek trimo kowe ora sah golek Eh, upama aku njaluk iwak lele mati kepancing. Iki lho, yaene nyuwun iwak lele le mati kepancing. Iwak lele mati kepancing. Terima kasih. mau kowe mau anggere bendina nyanding ngono. Upama aku njaluk iwak urang mati digoreng terus Dibungko terus dipelas waduh aku ular madake rekoso kuwi iwak urang mati digoreng njuk dibungkuk iku. Nduk dipelas. Ya batenan aku mah ya. Eh kontenane bareng ora iso kok njut soroh pati. Adimu Petruk dundang. Lah nek Petruke ya gayeng di mundur mah. Eh yo yo yo. Tangtir kantong Petruk. Petro anakku wok nek turu nang ngisor ngebuk sampe nesuk tengok tengok karo ngantuk tuku gedhok bagong an nek turu nang jeron ngerong nek turu nang jeron ngerong sambene sok lungguh ndomblong lambene ketok mlompong semarang nake wong kowar nek turu nang tengah latar sabuke mbendina tampar nek gareng nek kareng anake wong sugih banget nek turu nang tempat tidur bantale putih-putih nek dolan tunggangane Yamaha ya awake dhewe kok dialem-alem nek garing kuwi beneri anak celeng nek turu nang gun kreweng jane aku ki anake sapa ayo anakku ane ngono celenge ya kowe kuwi wandamu ya ngono malah diwalik wae nyung-nyung kang garengi anggere ngundang adine jeneng Dongka Angge. pareng suan mriku kira-kira mrene Dimas dene nggih sniko sniko. Lungeng kadung rumambat wet krambil gadhe Nini rondo menyang sendang Meda-meda Meda-meda Nyangking mendong Manuk podang mencok ning papa Gedang kanu cuki woing kemundung kiai duduk Aku ki anggere weruh lemu nembang ki mangkel kok truk jan sengit tadi. Nek muni gunalalalagane leleh nganti kemikir lagi. Kok jadi kowe nembang karo ngono ki ditinggal semopo. Wes kok malah kaya wong arep muring-muring kok an. Sanging mangkel ku kok oh, panjen kowe ki ngumun kok truk. Sing marahe kowe ki wong ketrima kabeh. Inggih. Aku kelingan biyen lairmu ki pinuju dong kiyaine kerejekan. Payu nyambut gawe terus. Dumadakan lahirmu ketiga padang bulan tanggal 15 terang gembling jimblang. Tonggo teparu terus do teko kabeh dolek-lekan. Beda karo aku. Kiyaine dong gumbal omah inggir kali. peteng dedet lili menganu dan dres wengi terang aku lahir gelegak pedete kidule ucil dadi lahir glegak aku terus pidak gudel awakku. Mula yo teng pringkil kok ngene munggo ana wong andruk adolan redil ngawakmu tak ganteni kok awakku dicruk. Nyandi kaya apa? Ayo nembang juga, sing apik. Ya ini kutut manggung kang garing loro-loro. Wah, gending coro lawas kabeh. Heeh. Kowe apa? Kulo caos siji neman mawon. Ya. Sineman apa? Sineman. moro kangen mawon. Ya. iki dudu gending sineman moro kangen mau lho enak eh enak e sinambi duslung duslung kepiye kuwi angkon aku muni dolan suwukane ra gecangkeng angkara meng lambe eh. e enak e enak e sinambi duslung ana liyane kuwi piye enake sinambi dolan ana liyane kuwi lha ya apa Mbak Yu Mbak Yune jaluk bako sak dluwange wela ngirit kuwi Mbak Yu Mbak Yune jaluk udut sak genine Mbak nyilih lenjang sak uwonge nyilagani wong roan eh kuwi apa jenenge petro moro kangen moro kangen nggih kula nuwun sedherek donya lho carane sedulur saka ngakerat druhun iki kul bagong mak plorok meripate eh anakku lanang wong bagus nanging nggih nanging nggih kyaine nyaosaken sembah pangabekti kula eh yo yo yo yo tak trimo tak trimo lho kena nggo conto adhingmu bagong kowe teko mung do menyunyang do ngunek-unekke wong tuwa iki sing kena nggo conto nyaosaken pangabektine Keng putra mantu. Eh ya ya ya ya tak trimo. Muga-muga mantuku bisa tuku murah adol larangan nggih. Nyaosaken pangabektine Keng wayah cemenong. Ya ya ya muga-muga sekolahe maju. Ndang bisa tuku gegremet nyanyi nggih sampun gadah kali. Apa wedhus senes. Lah apa sapi senes. Apa gudel senes. Lah apa coro. Oh, bayangku. Kowe ya bener wong gegremet ngono kaya coro kuwi wong sing gremet ki coro. Ming waton sloyo. Ayo are gending opo? Kang Petruk kyaine gareng gending kuna kabeh aku arep nunggang perahu. Pelok pelok. Gending opo, Gong? Hah? Gending opo? Kulir mudik. Lho, kendangane ndandut mbeko. Oh, mbeko oh, ki apa ngono? Ayo buka gender penerus. golongan akal-akal kancane sing kare dhewe mau dene sesuk esuk tumandang nyambut gawe ora ngandel Seso eso mbok jintel turu mula apike iki jane diwalek ora seso esuk dene sesuk sore tumandang nyambut gawe ayo nek ana sing ngundang kowe kok mung matur selaya wae ah! Raja ora ngerti sungkawane bendarane njut lali karo wektu druhung kowe. Ah, dasare kowe wong seneng nembang karo joget diadepi gamelan apik. Ah, Pak Ketro, ajane kok iki kemitir lambene tak dumuk kok mak embleb ngono. Petro nolo garing, bagong. Kula kula Anten apa pap? Pap ki apa? Saiki kira nek muni pak ngono ki kekunaneng papi ngono. Wandamu kaya ngono. Ayo. Bendaramu padha disebo. Bendaramu Ndoro Arjuna anggone ku membengsung kaya wis antara suwe. Aja cetulun tangan kalamun nderek tindake bendaramu Ya yo mau tak derek sambeting carita Wana Sitra Purusinebat Wana Gung Liwang Liwu Wana Alas Gung Gedhe Sinebat Alas Gedhe Yekti Wana Sitra Puru Maksi Kuyar Tebaning Wana Aduh Lor Aduh Kidul Aduh Wetan Aduh dukun adoh desa adoh kutha sinebat wono 5000 kono sitra purumajih kathah kekajengan geng sak prangkul Rung prangkul ri bebundutan kegerumbulan kang kinariwa panono paning para satu galak ingkang kulino mangsa daging manungsa datang kirang ugi kutu-kutu kewan cilik kegermetan kang mawa wiso dumunung ing mriku nadyan to jeng setan mitrayangan ngkelek-ngkelek balung atan dak dilu panas pati jerangkong marudoyo ingkang kulino anggiri gudo jalmo kang jemadi madyo podo marno wono winestan wono galawat kaliwat angker satu moro satu mati datan wenten jalmo ingkang kumukura lambang wono sutra amung samangke wonten sajeganing satriya ingkang ngambah wono sutra puru datan wonten panggiri gudho satu galak sami lumajarang gendring kena prabawaning satriya kang andelana jim setan pribalangan klek-klek balungatan dak Datang kumo kumpurun anya kerti dateng satrio oh. oh, ingkang jim satrio ingkang sakman kapar ngalasak kono sitro satrio madu koro yupa madianing pandungo kasih Raden Arjuna ya Raden Janaka ya Raden Dananjaya satriya kawoko ing pawono kalamun priya ngundhangaken kasudibyani kalamun manungya ngundhangaken sikiting dasar satriya kang ustau tate dadi jaguning para dewa turma bisa mungkasi karya datan mukal agung perbawani dasar kusumur musim adi jilat dono warimu satrio banter tapane wis katarima bratane nalika semanten wis mata wis tani mendro saking kasatriyan dumunung madyaning kono Kastining panggalih pamatengaken tapa pamrih Bathara paring nugra dadi srana kumpuling prang Bharata yudha akhir tembe. Kadiri akeh para panakawan satra. Kilurah Semar Bodrono Yonolo garing Petruk Sumawono Bagro. Mengkono bayu ning kono watu. Yan Arjuna diri kepar wijil pangandika. Mangkono Kilurah Semar Bodrono ingkang bentek-bentek paring dawuh dhateng putra putrani Rojit Pangringganipun. Eh, mau garing pitro. Ojo kowe padha gebrot. Ayo padha ngangsek pisuan menawa sane bendaran. Ya ayo ngotak kereke. Monggo kiai niku dereke. banget. Yes, Lucas. wayang Kang Semar. Ailah dalah. Nuwun wonten pangendika ingkang adawuh, Gus. Ndara Janaka. Aja dadi rasaning pamikirmu tak timbali. Maju Kakang Semar. Sekelangkung kumejot kumitir kacaruk awor maras sarang nampi sabdanipun ndoro arjuna mentah ing abdi badranaya kajawi ingkang menika pangabekti kula mugi konjuka tak tumpu kendel padha-padha kakang semar nolo garing arunaknan ojo dadi rasaning pamikirmu tak timbali anak nan sklangkung kemejot kumitir bedaing pinggir demono jilumatono kang gesih bomengko sore pupung padang rembulanipun jembar ka aksaran ah, sikek saran sikek lemu matur ki karepmu arep cara apa kuwi reng arep cara kiyaine kemawe cara kraton nek cara kiyaine mau rak kumejot kumitir kacaruk awor maras saranan timbalanipun sapa sing nimbali ora kok kemejot kumitir bedhang pinggir suwito piyayi wiwit kuncung nganti gelung nganti arep prudung mature kok ora tau cetha nandhake nek kowe ora tau nggatekke conto petruk timbali tatas titis teteh tur tata ngono petruk kantung bulung. Oh, no, nun. Oh. Keng klepyur apa ya, Jo? Sekarang aku ngemut grajen. <laughs> Tak nggo matur bul mawut. Ojo dadi rasaning pikirmu tak timbali. Ayo, no. Dahat. Loh, dahat. Dahat ki padha karo banget. dahat kepundi sadaripun Doro Janoko permentah ngabdi kantong bolong Petro pengedikanipun Doro Janoko kula pundi pun pucak ing wengi oh, weni apa truk rambut dadusa jimat kula salami lami ngurakap puro kawir jengan kula sa anak rabi pinaringan ganjaran sugih rejeki sugih beras sugih pari sugih kebo sugih sapi boten dangu lajeng kula saged damel oji Petrus sugih anyaran mergo korupsi konangan bapak polisi cemplungke pager besi wis gong wis lek mbacutke malah marake deg-degan kowe iki bagong bagong nun kowe padha becik dereng kok dereng pi to, Gong? Krungumu piye, Gong? Kana mau kaya muni Bagong, aku wis matur nun. Apa kowe wis becik ngono? Aku muni dereng. Aku krungumu, lah ya aku mau muni apa kowe wis becik dereng. Wong aku wingi mana bali sekolah lelungan ki tinggal lunga ya aku padamu ya ngono. Oh, Gong, akarmu. karepmu ngono ku ya arep ngetokke le sajak piye ngono wong lanang kok bojone ki nek loro rak ya piye ngono karepku ki nek nang kulon rada disengiti nang wetan digemateni nang wetan rada disengiti nang kulon digemateni syukur bejo sewu nang kulon digemateni nang wetan ya diopeni ning jebulake cilaka awak nang kulon dikerampyang nang wetan dunek-unekke aku yo rawani ngetan rawani ngulon yo turu nang isor ngebuk aku memper ora gong mung kaya ngene kok do ngomongake Kakang Semar kula utuh kowe kok darani nek aku gene sing mandeng aku wondo kaya ngono ah, aja entuk omong Bagong kuwi anggere omong marake jontong ora entuk omong kowe kok aku ora entuk omong kang entuk omong yo ngantuk mongko semelangku nek ngantuk yo nang metu apa-apa ra bagi oh. kok sing dipikir ming bagian wae. Sedaya kalepatanipun anak-anak kula, Gus. Keparenga baguse eh, paring pangaksama. Ora dadi apa Kakang semat Engkang wigatos kula badhe nyuwun priksa, Gus. Pinten-pinten dinten keparengdara Mendro saking kasatrian tindak kemawon kula dereken awit saking ajrih kula badhi nyun priksa kepeksa kula niki wong tuwa ngerti grubyuk ning boten ngerti rembug sejatosipun baguse badhi tindak dateng pundi mangerti yo Kakang Semar miturut pangandikane Koko Prabu Betara Kresna dumadining perang gedhe kang diarani Baruto Yudho Jaya binangun yekti ora bisa diselaki kudu bakal dumadi Kurawa lan Pandhawa ingkang bakal angawaki Naringgi bawane para kadang Pandhawa iku mung limang lintir cacahe Kurawa 100 yekti kalamun Pandhawa ora pinayungan dening Bathara ora bakal bisa kasembatan ambrasto tuwi ngambek angkara budi candolo mulo kang saka iku mumpung durung nganti dumadi yekti kakang semar kinariwasana pandhawa pingayoman dining betara aku tansah meminta sing betara anggonku dumunung ana madyaning alas jumadung nugraning petoro supaya akhir tembi pinayungono widudu dumadining perang baruto yudho joyo binangun ah! leres ingking dadus ngendikani punduro menapa malih penjeningan jejering satrio kedah sampun ngantos ndoro namung ngematakan yang kamulyaning lahir eco lamun rino eco sare lamun ratri kedah ndoro tansah meminta sing betoro pertondo penjenengan setunggaling satrio ingkang pitados dateng pangwasaning betoro ingking hakaryo jagat yakti bilih penjenengan menikosa kecina ketining betoro tansah ingayoman dening Betara. Iya Kakang Semar Budranaya. Ki lho kenanggo conto bendaramu rek. Kurangane apa to bendaramu? Ana kasatriyan mukti wibawa. Garwane akeh ayu-ayu gemati-gemati. Parandene pilalu tinggal praja mung dumunung ana madyaning ingkang wigati meminta sing betara ora kaya anak-anakku anggere wis sesuk ana jagane wis ana sithik rong itik ana wektu pancene nggo tatrap kaya wong kene wis ora kuat kedunungan bondo ya kaya ngono kuwi kiyaine anggere wis gelem muni-muni wis sing ora ora kuwi eh nyatane ora ketang diriwangi ndelik ndelik apa padake ora ngerti ngono eh kaya ngopo sing sok dinggo kaya ngono ki anggar ketok tak resiki ketok tak resiki kaya saiki dumpetke nang tas malah ya kok ya wis ma, karang ya wis petruk gareng ya saka ngono kuwi wektu iki supaya aku antuk nukeraning petoro aku sedia mbangun ketopo lelono nanging bawane aku krasa marlupa aku sedia ngaso sak wetara kakang semar tak sare petekono ndoro badhe ngaso iya oh ndoro arep nyegawon ke selira terus nyegawon ke sriro ki piye kon jarani ra iso basa ngasokake nek dibasake rak nyegawonake awak ki sliro dadi nyegawonake sliro oh anggepmu iso basa ngono to kebangeten kok gong nek nyeranti piye nyerantos nek wedi wedhus uh, nek atos atis ya kok atis piye wong bareng atos kok atis kowe iki ayo nek bagong nek pari pantun keri kentun nek jemuah jemunten ngono ya kok wong waton wae lho kuwi basa nganggo dialek kok reng Bathara Kidul negara ki nek jemuah jemunten megiri ya meginten ngono. Kanca ora bejaji. Monggo kula aturi sare mboten sanggro mesti anak-anak kula mangke kula petegi. Oh. Mang mang mang mang minangun. Kang lagi amang Oh. Kanjeng Semar. Kula aja ngantuk boten. Nyet. Nyet. Nyet. Semar. Kula aja ngantuk boten. Nyet. Sing dipijeti urung sare kyaine wis ngepoh. anggere kiai niki turu rene wis entek untune ambekane ki anggere bagian ngarep bagian mburi yo sinan mburi ne tobat Arnandi kong arek kula sing rada selo ademe raja mak Jambu ya semede kene nyapa kowe iki. Eh karek aku ro kowe truk. Kowe karo aku melek. Hah? Kowe karo aku melek. Kaya kaya kelek. Kelek ya kelek kepira kowe. Wah, geget-geti kowe iki. Kowe karo aku melek. Gentenang sakya amrihit. Kowe melek ose aku tak turu. Heeh. Nek wis Nek wis aku turu kowe melek. Nek wis kowe melek aku turu. Nek wis aku turu kowe melek. Ayo sok jaman opo lek aku turu kowe. Wah, oh, aku silak ngantuk tenan kok, Bro. Silak ngantuk. Heeh. Ya wis kono turu. Tak turu ya. Iya, tak tunggune dhewe. Reng, apa? Janar turu to. Heeh. Ya wis turu kono. kagare wah agar mapane karepmu truk oh wes klipuk saiki ndoro sare turu garing micek bagong lekok sing melek karek aku nek wong bejo dumadaan saka kulon ana wong loro nggawa gembel wong turus bagus sandangan apik are tak rebut iki sing melek ora urung ora gelem sumingkir gembel siramu bareng rebut pisanan daraku yo coba kembaro kadigayanku gembel sampluke tak tangkes tangane dies gembel kontal terus tak jiambak rambut ngetik wantem jus kejeglok watu gelutuk kelenger sing siji nguncalke sikil tak cekel cek jegal kumeru jegluke watu pindho yes yes ndara terus wong sapa mateni wong kula salah apa badhe ngrebat busananipun ndara ya tak trimo petruk kilo sandangan sak pengadeg peku nek arep ciloko ulon kuwi ana wit randu alas dhuwur. Kae pucuk kae ana mak clorot mungguh. Terus tiba nang lemah klumbru. Until-until-until-until dadi cicit nonong. Awake sak cit, matane sak kena. Malet-malet alelebah, alelebah pakan aku iwak mentah tak pangan nang loro mah. Ah ah ah. kancane turu kok melek dhewe tak cucupe mbun-bunane iya iya iki apa iki kok tok iki pas kene turu Nang karang abang nake utang pati tiro kang manyembur nyembur kakak rimangun yo bangun Eko siji diwatak nunggal bumi nyo kangku così citwi tui vata nunggal Kuminyokan kuming sir Yan Arjuna cedhenyut nindra wonten madyaning wana sapa-rapa kawan pratempuh lampahing maruta rakaya pedhoting maruta wonten panggri godaning Bathara Mijil saking salebeting pagrumbulan galeya galeya sardulo sajaran teji genyuk merpeki dan arjuna lanang kono jumangkang grulil sing manap dolawan oh. uh. Surapatut banget. Mula panas perbawani alas. Setro puru papan pagi dumaku panas perbawani ugo. kang wulaku bubar mawut merga saka prabawane satriya ingkang mapan ana papan pagi dumaku oh. sing bagus siji kang manunggal dadi sajuga iki sing elek wong telu gandane tengik-tengik oh. Satrio bagus kudu dari tadah permangsaku. nang garek. Ngapa? Nang alas kono wong adul gang singan. Kowe kok janane nang alas kono ana wong adul gang apa? Kae to rungokno ngangong kae to. Oh. Ora gang singan to rek. Aja jual jawil to, Truk. Aku kena agek turu ngono kuwi memeng kok kowe ora enek wong adol kaksingan ora patek nduka kowe ndamoni gitokmu rae jake dan apa ya aku nang ngarepmu kok ndamoni gitokmu ki kepiye gitok wisis ya. kuwi mengangin nak kenyut ki ya ora dibaleni rak ya senengane ya kenyat kenyut to ora ora patah duka kok aku yo yo mburi ku ana lorek-lorek ya ben lorek-lorek iki klambi setelan wiyaga aduh karmu nek ora krem lunga cilaka tenan aku. Pak Jan, jeruk. Wong turu e dinyak-nyak. Ah akon turu sapa iki? Buangten kok gong kowe iki. Ah akon turu nang jogangan sapa? Kang ringkel sing gon marang anget e. Kowe iki jan kebangeten kok gong lemu jane aku sepelah awakku rada mrintis ki yo antung ane. Kae garing kae piye kae? Delokne kae, Gong. Aduh, mburine garinge piye kae? Waduh! Lagine kiyaine to kae. Wis ora urung dinyamlek garing kae. Digugah wae yo, kono gugahan. Gemeng. Aku gugah tubruk manang. Gugah saka kene wae truk. Reng. Reng kucermu, Reng. Reng kucermu. Bocah ke piye ya? Ngerti nek penjarane akeh sare kok malah bengak-bengak. Kowe iki nek ora turu ya kena truk. Ning aja bengak-bengok. Reng kita mono cengle, Reng. Reng. Bocah ki ana apa kok dadi kok tok ana cengale iki kepi. Ajar aja aja. Jalak kaco, belak aja, gulok aja, gulok aja. Ora toyo. Upama uh, ora tak parik mrene dadi apa kowe? Aja ora nyono truk kae krak jenenge kemasan. Kemasan apa? Kowe iki goblok goreng kae iki jenenge caman. Tunggal gini ngarani macan kok caman. akae kiyaine piye kae bukan ngono to gong lukas kok kene wae kiyaine kan ora dikukam sakke kae engko tru mburimu mo petro ngolo garing bagong nek kowe do turu kuwi kebeneran ning ndaramu jaganeng ning aja bengak-bengok druhun ki mo kitokmu mo, mo. kitamu nang dhuwur geger. Mo. Eh, pancen bocah gedudon diandri. Ngah, selamat. Selamat. Selamat. So, ora burung kiai iki le maju piye kuwi le mlaku. Beneran banget ponokawan sing ala-ala rupane wis mingkir kabeh. Pertondo Bathara maringake lamun mung bagus iki dadi pangan. Ojo takon dosa. Tak tebak doa doa kuandamu tanda toromong suandamu. sawaning tias mulating kaing mungsu padha kadang oh, Surapatut banget tanggep kowe sare kepati satri limpat pangendamu tak tubruk kowe milar Bandara monggo mlajar mawon ndara kuwi wedi nalogaring inggih yen kuwi wedi prayuga kuwi delik wae delik wae kono awur bagong karo kyaine oh aku kene ora weruh kudu arep weruh nes weruh nes weruh kudu arep cedhak nes cedhak nes cedhak kudu arep nyekel nek wis iso nyekel budhar nyokot. Pandamu jare wedi kowe iki. Satrio, ojo mati tanpa aran sapa aran. Kowe takon karo aku balik surugen pi aku takon. Kowe macan bisa tata jalmu apa macan nyatane, apa macan salah kedadin. Yekti aku macan sak saknyatane, dene aku bisa tata jalmu pancen keparing dewa. jeneng duwi apa sopo sapa jenengamu aku ingkang bawurut salas kene aku berjinggo tameng asto kowe sapa raden satrio madukara pamadyaning pandhawa sopo jenengmu ora ana jeneng kekasih ing katon sutik sosor gebaku samu sapa kasihmu aku arjuna iya janaka eh wong kira sapa jenengmu Pietro. Wong kene sapa jenengmu? Aku wedi. Eh, Mrene aku rapopo karo kowe. Aku rapopo popo, ora gendak sikoro karo kowe. Eh, tenan, tenan. Gelem tak jak sanaan. Iya, gelem. Eh, gelem tak jak seduluran. Iya. Jenengmu sapa? Jenengku Petro. Jenengku kok dinggo kowe iki? karena aku ndes dulur macan nek mara nang nggonku men kesasar nggonmu eh. Moho nggonku nek gedayan macan ben anakku do mecicil yo. Sembrono. Sing jenenge Petro aku kuwi nolo garing. Ora perlu goro, aku ora popo karo kowe. Jenengmu mau sapa? Berjinggo tameng Tamengasto. Oh. Berjinggo tameng Tamengasto. Yo, kowe renes dadi dulur karo aku aku ndumuk kowe entuk entuk eh, galak ora to kowe iki aku ki macan galak ya iso ora ya iso nah ya ngono ki jenenge lus galak ya kena ning nek do nek perlu ora galak, direkam nek perlu <laughs> arep bar galak ning nek ora ana sing go galak arep apa ya ngono kuwi sing apik wah iki apa iki siung waduh iso nggo nyiung siung iki nggo nyokot oh nggo nyokot tak arani nek siung iki nggo nyiung iki apa kuwi kuku waduh lorek lorek awak waduh lemu tenan kowe iki ya jian ayeman kowe iki ya iya iya iya heeh waduh ngulukas waduh wis terangane macane lanang kok kowe ngerti ora nganggo sarung iki